Thank you. Vítajte, som Romana Tabaková, som milá, múdra, dôležitá a vy tiež, to by ste si mali povedať. A môj dlhoročný priateľ, pre ktorý tu sedí, mi hovorí, že Romana mňa učili od malička, že som milovaný, zdravý a užitočný, takže to ste vy tiež. Vítajte, táto relácia, Romane nič neujde, bude taký súhrn z celého mesiaca, čo som vlastne zavesila na svoje sociálne siete, hlavne moje príspevky a takto si to vlastne zhrnieme. Pevne dúfam, že vás to bude baviť a hlavne, že to bude naučné a vám to v niečom pomôže. Takže január 2026 sme privítali šťastný nový rok a preto vám chcem povedať, že 2025 som rada, že sme všetci prežili bola to celkom jazda na kolotoči. A prajem nám všetkým, nech rok 2026 je lepší, zdravší, plný lásky. Ja sa naďalej budem venovať športu, ženám, deťom. Chcem vám len pripomenúť, že vďaka mne máte od januára 2025 zvýšený príspevok na pohreby. Po 15 rokoch tento príspevok sa zvýšil zo 75 eur na 200. Ja som veľmi vďačná, že tento podnet si SNS osvojil. Poslanci to vlastne dali do parlamentu, bolo to schválené o ústavnou väčšinou, dokonca aj progresívci za to hlasovali, takže veľmi sa teším, vaše podnety ja naďalej, naďalej príjmam. A tiež som rada, že vidíte moju usilovnosť aj prácu mimo parlamentu. Ja už nie som poslankyňa, ale asistentka poslanca, ale tou politikou žijem, ďalej ma to baví. Za veľký úspech doteraz e, vám poviem, že považujem vystúpenie na pôde Českého parlamentu, teda snemovne, kde som jasne pomenovala definíciu manželstva a manželstvo je zväzok medzi mužom a ženou. To je veľmi dôležité, aby sme učili našu mladšiu generáciu a nemali v tom chaos. Takže manželstvo je muž a žena. V roku 2026 e, ja pevne dúfam, že nás čakajú lepšie podmienky a pravidla pre našich slovenských taxikárov. Na tomto zákone už sa pracuje skoro aj rok a pol. Tie procesy sú veľmi zdlhavé. Ide dokonca o tri ministerstva, takže pevne dúfam, že poslanci budú hlasovať za tento zákon a treba si chrániť naše slovenské slovenské taxislužby. A len tak e, v rýchlosti vám poviem, moja aktivita za posledné roky, keď som bola v parlamente, bolo 14 schválených zákonov, 4 pozmenujúce návrhy, 13, 113 krát som vystúpila v rozprave, aj som bola na troch zahraničných cestách. Takže to len tak e, na začiatok a hneď by som začala niečím, čo, e, čím šokovala už nechcem hovoriť, že primitívka, tepša, budem slušná, poslankyňa, ako sa volá Veronika? <laughs> Eh, Jana, Jana Byto Ciganíková. Vlastne som uverejnila v januári, že Ciganíkovej slejada. Neviem, či viete, ale keby o tom médiá neinformovali, tak my by sme sa nikdy nedozvedeli, že budovu, bývalú reštauráciu Tarpan kúpili za 800 tisíc eur z plánu obnovy z celkovej alokácie 162 miliónov. Škôlka Happy Centrum dostalo dotáciu 1 253 tisíc vrátanie rekonštrukcie. Potom ďalší milión majú na úpravu priestorov na mieru moderného predškolského zariadenia túto budovu v roku 2025 zasiahol ešte aj oheň. Takže vlastne im zhorela celá tá školka, ale čo je najdôležitejšie je, že vlastne Ciganíkova potvrdila túto dotáciu, jej najlepšia kamarátka, konateľka vlastne potvrdila, že dostali tieto peniaze. Potom Cigánikova povedala, že vedela, že tú dotáciu im vrátili a minulý rok sa opäť ozvali, že ak ste pripravení, tak opäť dajte tú, tú výzvu a vlastne dostali 1 253 tisíc. Ja sa vlastne pýtam, že prečo Ciganíková, keď už je taká pravičiarka a stále ako keby to ich heslo, že mafia, neviem čo, to je pre mňa proste mafia kričí na mafiu, ale chcem povedať, že prečo ona neinformovala verejnosť, že počujete, že teraz je tu výzva pre súkromné školky, prihláste sa. Nie, ona zavolala svoje najlepšie kamarátke a oni dostali túto, túto výzvu. Takže pre mňa to je liberálna mafia v akcii na čele so Šimečkom aj s tými dotáciami a ja som rada, že som o tejto o tejto slejade informovala. Čo by som ešte k tomu povedala? To je asi všetko. Viac už sa dozviete na, na, na, mojom, na mojom Facebooku. Takže Ciganíková dostala 1 253 tisíc na, na škôlku. Nech sa páči. O, ďalej, o čom som informovala je o, súdny dvor EÚ odkázal Slovensku, že treba uzavrieť staré skládky. A ja vám chcem len povedať, že čo sa podarilo ministerstvu životného prostredia je, že tieto skládky boli uzavreté a zrekultivované. A to je skládka odpadov bojná časť B, skládka odpadov Čaca závoz, skládka odpadov Rajec Šuja, skládka odpadov Ružomberok Biela Púť, skládka TKO Zubrohlava, skládka odpadov Hnúšťa, Detva, Hontianské tesáre, Stropkov Choča, Prietrž a posledná Židova Vráble. Takže myslím si, že viacej by mali politici informovať verejnosť o výsledkoch a toto sú skládky, ktoré sa uzavreli. <coughs> Prepačte. Ďalší status, ktorý som uverejnila je, my bratislavčania sme nespokojní s progresívnym primátorom Valom a som jednoznačne napísal status. Podporím Joža Ráža za primátora Bratislavy, ak sa rozhodne kandidovať a poraziť pometenca Vala. Ako viete, tento progresívny primátor stavia po celej Bratislave nezmyselné cyklotrasy a ľudia čakajú v hodinových kolónach. V januári ma veľmi zaujal rozhovor analýzy 24 s moderátorkou Lenkou Ježovou, vlastne medzi podnikateľom Igorom Ratajom a neviem, ako to pekne nazvať, tohto, tohto človeka medzi, medzi Igorom Ratajom a pánom Kičom a vlastne mi sa veľmi páčilo v tomto rozhovore, že pán Rataj neskutočne naložil tomuto Kičovi a vlastne vyvratil všetky jeho klamstva a demagógiu. A vlastne na základe toho som uverejnila status, kde som vlastne zhrnula ako keby históriu tejto strany demokrati O, neviem, či si pamätáte, Heger, keď bol premiér, tak miesto toho, aby sa venoval našej krajine, tak vlastne založil si stranu demokrati, ktorú, ktorú nikto nezvolil v parlamentných voľbách a, na, a vlastne chcel využiť to, že je premiér a, a robiť o, osvetu tejto strane, preto keď už niekde išiel na nejaký výjazd, tak už proste založili si aj sociálne siete. Proste je to taký podvod na tých voličov a ja som zhrnula, že túto pseudostranu vlastne sprevádzajú samé prekliatia. Vlastne prehrali vo voľbách, prehrali v eurovoľbách. Ako viete, čo mi je veľmi lúto, uh, smrť ich členov, vlastne havárie, ľudské tragédie. Potom vlastne ďalšia ich členka dostala rakovinu, čo je prajem skore uzdravenie a prajem je to z celého srdca, len to, len to konštatujem. Potom, ako viete, zásah kuklačov v dome spolupracovníčky demokratov, tá spolupracovníčka je vlastne zo strany Piráti. Neustále obvinenia a trestné oznámenia na túto stranu. Netransparentné financovanie strany. Demokrati sa topia v dlho dlhoch podnikateľ, o tom si viete aj prečo na internete, im dal 90 tisíc er, ktoré už nikdy neuvidí. Strana ani nezískala štátny príspevok za voľby a potom za nepravdivé obvinenia z podvodov poslanec demokrati Galko prehral spor a musí sa ospravedlniť firme GNT. A toto je niečo, čo by si mali ľudia uvedomiť a hlavne takúto stranu vôbec nemajú čo, čo voliť ľudia, si myslím. Ďalší status, ktorý som uverejnila v januári, je vlastne harmonogram 2026 chôdzi Národná rada. A vám poviem, že za mňa je to málo muziky, za veľmi veľa peňazí. Poslanci v roku 2026 zasadnú len 5 krát v tomto roku. Prvá schôdza je v januári, ďalšia až v apríli, potom koncom mája, v septembri a v novembri. Takže to je veľmi smutné a ja si myslím, že poslanci dostávajú zbytočne veľmi veľa peňazí a vôbec e, nemajú tlak, že musia predkladať zákony. E, ja som sama bola poslankyňa a nemala by som problém s tým, aby sme si znížili platy. Túto kauzu by som mala alebo tento status by som mala mm, vysvetliť. Ako viete, ja som bola dvakrát na rozhovore u Daniho Kolára, bombice. Ja sa za to nehambím, nejsem ten typ, že aj keď teraz už sa nerozprávame a, a posledné statusy na mňa dosť útočil, že sa budem robiť, že ho nepoznám, alebo ako Šuta Ještok, že povedal, že on ani nevedel, že má s ním rozhovor, že on sa online pripojil, že on si myslel, že to je rozhovor s Juditou Lašakovou, to bolo také úsmevné. Takže ja som spolu s, mojou, s, moj, s mojimi ľuďmi prišlo vlastne na ten súd, kde som, kde som chcela ako keby som sa informovať o tom, o tom súdnom procese a, a bolo mi to ľúto, som sa proste rozplakala a je to preto, lebo mám jemné srdce a silnú mysel. A vyjadrila som sa vtedy pre plus jeden deň, že s Bombicom v mnohých veciach nesúhlasím a to, čo vlastne predvádzajú štátne zložky, platené z našich daní, takže vlastne ako keby táto show je platená z našich daní, predvádzajú v jeho prípade nie je len porušením zásady rovnosti zbraní, ale aj úplným popretím zásady práva a na spravodlivý proces. A nezabúdajte, že ja si ešte pamätám, keď mi Dany povedal, že Romana mne volal Richard Sulík pred voľbami a chce ísť ku mne na rozhovor, lebo sa im páčilo, aké má dosahy vlastne dá sa povedať, že jeho úplne dá sa povedať, že jeho úplne len využili a a neviem, akože on má veľmi veľa chýb, len vám hovorím, že teraz tí, čo na ňo najviac kýdajú, tak sa mu niekedy tlačili do, do, do podcastu a do, do jeho relácie. Takže ja mám charakter, či je človek na vyslní alebo vo väzbe a tiež som napísal v statu, že odsudzujem hajlovanie ako napríklad progresívny poslanec z PS Michal Sabo pozoval, hajloval na fotkách a to je vlastne jediný poslanec v našom parlamente, ktorý uh, má dohľadateľné fotky, kde hajluje. Takže Takže to je všetko, čo by som k tomuto chcela povedať. Nemám, nemám problém sa pozrieť na spravodlivý súdny, súdny proces. Ďalší status, e, aby ste vedeli, v, tejto, v tomto mojom podcaste, v tejto relácii budeme skákať vlastne zo statusu na status, takže nebuďte z toho zmetení, že iná téma. Aby ste vedeli, Texas a Kansas podali voči Pfizer žaloby pre kramlivé informácie o vakcínach proti ochoreniu COVID-19. A naše európske orgány nedokážu ani poriadne vyšetriť pochybenia predsedničky komisie Ursuly von der Leyen pri nákupe vakcín od rovnakej firmy. Tam je veľmi toho veľa také je to proste nedoriešené. Ja si myslím, že to sa nikdy, nikdy sa to už nemôže e, opakovať. Preto ďalší status bol o tom, že Čaputová by sa mala Slovensku ospravedlniť. Neviem, či si pamätáte, ona všade hlásala vakcína je sloboda, víťazstvo. Túto kampaň podporovala aj Hamšík a Vinceová. Veľmi veľa európskych kampaní. Ministerstvo zdravotníctva v roku 2021 na kampaň podporu očkovania zvolilo agentúru M AMI Communications, s ktorou uzatvorilo rámcovú zmluvu na 80 tisíc eur. Slogany teraz vlastne s ostupom času je to totálny nezmysel pre mňa. vakcína je sloboda, po ktorej všetci túžime. Vakcína je víťazstvo nad zákerným súperom. Alebo totálny vesmír je, že vakcína je hudba, ktorú chceme všetci počuť. Takže um, ja som ten typ, ktorý, typ človeka, ktorý sa dal zaočkovať, ale to lutujem a tiež treba, treba o tom hovoriť, lebo takých ľudí je veľmi veľa, ktorí sa dali zač- zaočkovať pod tlakom, aby mohli cestovať a chodiť do práce. No a Pár dní na to niekto z vás mi poslal vlastne reálne, čo sa stalo v decembri 25. Na Vianoce zomrel mladý vrcholový športovec. Po životnom úspechu mu lekári diagnostikovali zápal srdcového svalu. On sám napísal na Instagrame, mám zápal srdca pravdepodobne v dôsledku očkovania proti covidu. Toto vlastne charakterizoval posledné obdobie a tento športovec sa volá Baken. Viaceré norské médiá na sn 22 informovali, že podľa lekárov spôsobila zápal tretia dávka vakcíny proti covidu. To je niečo nepredstaviteľné, koľko športovcov vlastne muselo skončiť kvôli očkovaniu a tento prípad skončil smrteľne. Ďalší status, ktorý som uverejnila 6.1. je to, že vlastne väčšina progresívcov sú ateisti, čo, čo sa vie a vlastne pod ateistami, progresívcami naša Bratislava upadá. Sviatok zjavenia pána, troch kráľov, nie šiestich, ako viete, progresívka sa volá Irena Biháriová. Oni sú natoľko nevzdelaní a nemajú žiaden vzťah k našej krajine, že jedna ich poslankyňa nevie ani kedy vzniklo Československo, táto nevie, že Sviatok troch kráľov eh, <laughs> že Sviatok troch kráľov nie je šesť kráľov, takže tí traja králi je Gašpar, Melichar, Baltazar a vlastne príchod týchto mudrcov do Jeruzalema s cieľom pokloniť sa židovskému kráľovi ukazuje, že v Izraeli hľadajú toho, ktorý bude kráľom národov. Um, no ale čo chcem týmto povedať, prečo Bratislava upadá pod progresívcami je to, že oni túto krásnu, peknú verejnú akciu, ako bol trojkalový sprievod, zrušili. Takže pevne dúfam, tento rok nás čakajú komunálne voľby, tak dúfam, že už ten Matúš Valo skončí a ja ho viem stále pochváliť, že je dobrý muzikant, ale nemá čo robiť na, na tomto poste, si myslím. V januári som navštívila Island. Ja som sa stretla osobne v Bratislave pred troma rokmi s prvou dámou Islandu, pani Eliza Reed a ona mi hovorí, že mala by som raz prísť do, na Island, tak konečne mi to vyšlo po tých štyroch rokoch a táto krajina je zaujímavá. Nemyslím si, že už sa tam niekedy vrátim, ale čo ma zaujalo to je, že tam veľmi veľa slnečné, veľmi málo slnečného svetla, takže nebolo to úplne najľahšie. Tiež som vyskúšala konské meso, vyskúšala som e, meso z veleryby zaujímavá skúsenosť, ale nie je to niečo, čo by som sa najedla. Ale chcem vám povedať táto pani Eliza e, Jean Reed, ktorá bola prvá dáma Islandu. Ona napísala niekoľko kníh a v niečom je aj inšpirujúca, aj keď nie vo všetkom s ňou súhlasím. Ale napísala, že nikdy nevyhovie všetkým. Rob si svoju prácu a ľudia rozhodnú. A to je niečo, čoho ja sa držím, lebo Nedá sa fakt všetkým vyhovieť a hlavne keď ste v politike alebo keď sa zaujímate o, o verejnosť, tak proste hoci čo, čo niekedy o, uverejnite alebo urobíte, vždy tam budú nejakí ľudia, že im to nebude stačiť alebo vás úplne aj tak vás proste odsúdia. Takže musí, ak chcete ísť do politiky, musí byť veľmi, veľmi silný, musíte vedieť, čo chcete. V januári, čo som riešila, je príspevok ktorý mal neskutočne veľké miliónové dosahy a bolo to o tom, že som verejne sa priznala, že neviem, či mám môjho syna dať do školy už tento rok alebo či mám ešte rok počkať. No a to je to, že ja plánujem dať do školy môjho syna ako 7-ročného a tu som vlastne vyzvala ľudí, aby mi vlastne poradili. 8 krajín si nástup do školy stanovilo na vek 7 rokov a medzi ne patrí Fínsko aj Švédsko. Takže tým, že môj syn ešte stal taký mojkačík a veľmi veľa ľudí z vás mi napísalo, Romana, nič sa nestane, keď ten rok počkáš. Ak sa budete ponáhľať, náhodou tá bude mať stres, nebude to zvládať, nemôžeme, e, nemôžu ho hneď preradiť do predškoly, ale musí celý ten rok otrpieť a aj tak tam pôjde o rok zas. A vlastne z tohto mi vydedukovalo, že všetci, ktorí mi napísali, že Romana, počkali sme ten jeden rok, nikto to neuloto, ne, neul, neolutoval a to dieťa sa tešilo do tej školy aj keď je vlastne e, staršie. Takže uvidíme. Ja pevne dúfam, že ho dám až, až o rok. Čo ma veľmi sklamalo v januári je, že česká politička zo strany SPD, čo je veľmi, oni sú blízki aj SNS, vlastne ona zazdielala hoaxové e, video, e, ktoré bolo vytrhnuté z kontextu vlastne môj rozhovor z teatry a, a oni mi tam dali takú tú zvučku, kde hovorím o tých radiátoroch a o plyne a neviem čo a vlastne to je, to je totálny hoax. Ja som nikdy nenapísal ten status, nikdy som to nepovedala a toto mi bolo ľúto, že, že si neoverila pravdu a toto umelou inteligenciou vytvorené video zazdielala, ja som mu hneď kontaktovala, sa mi ospravedlnila a to video vymazala, takže si overujte, čo dávate na, na sociálne siete. O, ja nie vždy sa venujem na mojom o, profile len politike a ja napríklad učím mojho syna, aby si umýval zúbky a tento status bol o tom, že umývajte si zuby hlavne večer, baktérie sa množia cez noc a, a hlavne čistenie aj zubnou niťou a viem, že Slováci sú väčšinou naučení si umývať zuby len ráno, ale je to dôležitejšie hlavne večer. A na konci som napísala, že mám vás rada. Ja mám fakt rada ľudí, ktorí ma sledujú, ktorí so mnou komunikujú cez tie sociálne siete a sme tam taká tá naša e, komunita. O, tento príspevok má neskutočný, o, neskutočné emócie pre mňa, lebo 15. januára mal narodenie môj syn, môj syn Izak, mal 6 rokov. Ja patrím medzi veľmi málo političiek, ktorá ukazuje svojho syna, ešte to robí aj Denisa Saková. Je veľmi veľa delikventov na sociálnych sieťach a je úplne zbytočná, aby ste ukazovali vaše dieťa. Takže ja som oslavila narodenín môjho syna, dá sa povedať, e, na sociálnych sieťach tým, že som si kúpila kvety, lebo som sa chcela pochváliť. Ja som veľmi na to hrdá, že som vlastne zvládla ten pôrod a som vlastne vyzdvihla to, bez toho, aby som uverejnila fotku môjho syna, že ja som neplánovane otehotnela. Vyzývam ženy, aby sa rozhodli pre život. Nikdy by som neodsúdila ženu, ktorá sa rozhodla inak, ale je dôležité hovoriť o tom živote a hlavne to nechať na tú ženu, aby sa rozhodla. A tam som potom vlastne pripomenula, že to je najkrajší dar života. Ďakujem za svojho syna a hlavne rozhodnite sa podľa seba, ale treba hovoriť um, o tom, Mm, dare, dare života. Vlastne v tento istý deň, 15. januára, sa narodil aj americký politik eh, Martin Luther King. Um, ďalší príspevok, ktorý stojí za spomenutie, je ako keby, keď som, ja niekedy tak zhrniem, keď je veľmi veľa toho hejtu, že čo si o to myslím, hlavne viem, že ma sleduje aj veľmi veľa študentov a študentiek a tiež čelia všelijakej šikanie, tá, šikane, takže som veľmi rýchlo napísala, byť láskavá je sexy. Za tých 6 rokov v politike toľko do mňa hádzali kameňov, až som si z nich postavila hrad, zlatý hrad a to je pravda, lebo stále sa v tom cítim komfortne a odporúčam vám, je na tebe, ako sa vyrovnáš s útokmi, šikanou, ponižovaním, podceňovaním, využi tú energiu vo svoj prospech, ako aj ja to robím a držím ti veľmi pár, palce. Tiež vlastne vždy poďakujem aj tým mojim sledovateľom a chcem povedať, že odkedy som maminka, nestracam čas, rovno riešim, čo treba a proste na tie omáčky alebo dávať nejakú pozornosť, tým hejtom, na to už proste není, není čas. A väčšinou tých politikov straší, nadávajú, aby sa udržalo nejako pri moci, ale dôležitá je vízia, plán, nádej, inšpirácia druhými krajinami, kde to funguje. Takže žiadna orba, ale sejba. A Slovensko má neskutočný potenciál a naša krajina ide stále vopred, aj keď niekedy pomalšie, len treba chcieť. O, tento, tento príspevok je o športe. To by som tak rýchlo. Ja milujem rodičov Sereny a Venus Williams. Neviem, či viete, to je skvelý americký príbeh, kedy tenistky boli, sa stali neskutočnými šampiónkami. Ich otec Richard Williams napísal takých 10 pravidiel pre úspech a vlastne povedal, že ak nemáte plán, tak ste plánovali failing. To je no, prehra. Potom je veľmi dôležité byť stále pozitívny, sebavedomie je súčasť vášho úspechu, Um, viera je tiež veľmi dôležitá a toto má veľkú pravdu, že na tom tenisovom kurte to sa stalo aj mne, že ak prehráte, tak ste prehrali sama. Ja som zvyknutá proste všetko vyriešiť sama. Ten šport vám vlastne kreuje ten charakter a veľmi sa určite tým, čo vidíte, čo počúvate, o čo sa zaujímate a treba vždy mať dôležité, aby ste mali vždy plán B. Ja som ten plán B nemala. Ja keď som vlastne dostala boreliozu a musela som skončiť s tenisom, tak mne sa um, nepadol celý svet, preto som potom o, trpela aj bulimiu a bola to dlhá cesta, kým som sa dostala tam, kde som teraz. Uh, a tiež hovorí tento Richard William, že je veľké požehnanie, ak máte vďačné dieťa, ktorý si uvedomuje, čo všetko pre ňoho robíte. A posledné, to je to, čím ja sa riadím. Nikomu nedovol, aby ťa onalepkoval len ty sám. Je strašne dôležité, veľmi dôležité, čo si ty myslíš o sebe. Trochu vtipného statusu už sa končí, už sa blížime ku koncu je, čo som zachytila v jednom filme čo povedal Mark Twain. Ináč toto bolo v, vo filme Štúr. A tam sa hovorí, že najskôr stvoril Boh muža, potom ženu, potom muža mu prišlo lúto a dal mu tabak. <laughs> Dúfam, že sa nesmejem sama. <laughs> Tiež v januári som bola na filme Štúr. Je to Slovensko životopisný historický film. Režisérka Mariana Čengel Solčanská. Výborný film, odporúčam Zimomriavky. Mali sa viacej ináč venovať jeho práci ako nejakej romantickej láske, ktorá ani není potvrdená s tou Adelou Ostroludskou, ale je to veľmi príjemné. A takýchto filmov by malo byť viac. Aby ste vedeli, to ešte stihneme, 12. až 15. februára máte zadarmo vstup v Jasnej, kde si naše deti môžu vyskúšať 7 zimných športov na vyskúšanie. Takže príďte fandiť olimpionikom do Jasna a môžete na Bielej púti sledovať priam prenosy vlastne na obrazovke a treba viesť naše deti E, detí športu. V januári tiež sa odvysielala relácia jedelbych. So stricom Filipom varili sme e, Segedín, takže to by ste si tiež mohli pozrieť. Tiež som sa zúčastnila športovca roka, absolútna hviezda Ema Zapletalová, vlastne atletka, e, ktorá toho veľmi veľa dosiahla a vlastne stala sa ďalšou športovkňou roka 2025 a z tých ostatných si nájdete na internete. Čo ma veľmi pobavilo je video Sisi Sklovskej, kde vlastne sa orientuje na hejterov a hovorí, že ju otravujú a dajte mi pokoj, choďte sa <laughs> vzdelávať a má pravdu, lebo ona si je vedoma svojej práce a ju absolútne nezaujíma, kto ju vlastne kritizuje, lebo ona maká na sebe a sa pochválila, ako zvládla koncert, na ktorom som bola a bolo to fakt fakt skvelé. 21.1. som si spomenula na našu olimpioničku, skvelá Miriam Bobková, ktorá e, vlastne bola atletkou za AK Spartak Dubnica a v roku 2008 bola na Olympiáde v Pekingu a ona mi podarovala takú krásnu pohľadnicu s podpisom a tak som to zazdiala, lebo som to, som to našla. To, čo ste si vlastne všimli, tak Amerika celkom, ako by som to povedala, nečaká nejaké robí kroky, len robí činov opäť, opäť skvelou. Tiež som bola v Leviciach, za čo vám veľmi pekne ďakujem za podporu. O, treba sa venovať viacej humanizmu, nie feminizmu. Tento novodobý feminizmus je, to je niečo otrasné, to nemá nič spoločným ako, ako ten starý feminizmus, že aby ženy mohli voliť tento, tento novodobý feminizmus je úplne proti mužom a s tým ja nesúhlasím, tak, že buďte humáni voči sebe Mimo politiky som sa vyjadrila, že som stretla Adrianu Sklenažikovú, ktorá má e, nový strih, má krátke vlasy, bola veľmi, veľmi príjemná a vlastne tam som len zhrnula, že Helena Vondračková bola ku mne nepríjemná, Catherine Zeta-Jones a treba proste, keď niekto za vami príde, čo sa týka fotky, tak buďte vždy milí. Takže to by sme všetko mali a ja pevne dúfam, že vás opäť budem počuť aj vidieť budúci, budúci mesiac februára. Uvidím, čo nám prinesú všetky tie statusy. Buďte zdraví a šťastní a ďakujem, že ste ma počúvali.